yigirma ikkinchi pora ahzob surasining o'ttiz birinchi oyatidan boshlanadi sizlardan kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va ezgu amal qilsa biz uning mukofotini ikki hissa qilib berurmiz va uning uchun farovon rizq jannatni tayyorlab qo'ygandirmiz ey payg'ambar ayollari agar taqvodor bo'lsangiz o'zga ayollarning birortasi kabi emasdirsiz bas sizlar nomahram erkaklarga mayin so'z qilmangiz aks holda qalbida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan tama qilib qolur yaxshi to'g'ri so'zni so'zlangiz o'z uylaringizda qaror topingiz ko'chaga chiqqaningizda ilgarigi johiliyat davri yasanishidek yasanmangiz namozni barkamol ado etingiz zakotni beringiz hamda Alloh va uning payg'ambariga itoat etingiz ey payg'ambarning xonadon ahli Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni obdon poklashni istaydi xolos uylaringizda Allohning tilovat qilinadigan oyatlari va hikmat ya'ni payg'ambar hadislarini zikr qilingiz albatta Alloh lutfli va xabardor zotdir albatta muslim va muslimalar mo'min va mo'minalar itoatli erkaklar va itoatli ayollar rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar sabrli erkaklar va sabrli ayollar tavozeli kamtar erkaklar va tavozeli ayollar sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar ro'za tutuvchi erkaklar va ro'za tutuvchi ayollar avratlarini haromdan saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi ayollar Allohni ko'p zikr etuvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr etuvchi ayollar ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofotni ya'ni jannatni tayyorlab qo'ygandir Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilganda hech bir mo'min va mo'minaga uni bajarish yoki bajarmaslik ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emasdir kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa bas u aniq zalolat bilan yo'ldan ozibdi ey muhammad eslang Alloh va siz ne'matlarni in'om etgan kishiga zayd ibn horisga juftingni o'zingda saqla taloq qilishga shoshma Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qiluvchi bo'lgan narsani ichingizda yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishga haqliroq bo'lgan holingizda siz odamlardan ta'nalaridan qo'rqqan edingiz bas zayd undan zaynabdan hojatini ado etgach uni taloq qilgach biz sizni unga uylantirdik toki mo'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado etishgach taloq qilishgach ularga uylanishlarida qiyinchilik bo'lmasligi uchun shunday qildik Allohning amri esa bajariluvchidir Allohning payg'ambarga farz halol qilgan narsada unga tanglik yo'qdir bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'lidir Allohning ishi o'lchovli taqdirdir. Ular o'tgan payg'ambarlar Allohning farmonlarini bandalarga yetkazadigan, undan qo'rqib, Allohdan o'zgadan qo'rqmaydigan zotlardir. Allohning o'zi bandalarining amallariga nisbatan yetarli hisobdondir. muhammad sizlarning erkaklaringizdan birortasiga ota emasdir balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning muhridir Alloh barcha narsani biluvchi zotdir ey iymon keltirganlar Allohni ko'p zikr qilingiz va ertayu kech unga tasbeh aytingiz u sizlarni zulmatlardan nurga chiqarish uchun sizlarga marhamat ko'rsatadigan zotdir uning farishtalari ham sizlarga mag'firat tilaydilar u mo'minlarga mehribondir unga Allohga ro'baro bo'ladigan kundagi ularga Allohning istiqbol so'zi salomdir ular uchun u yoqimli mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir ey payg'ambar dar haqiqat biz sizni qiyomatda barcha ummatlarga guvoh bo'luvchi jannat haqida xushxabar beruvchi va do'zax azobidan ogohlantiruvchi etib yubordik Allohning izni bilan sizni unga uning diniga da'vat qiluvchi va yo'l ko'rsatuvchi nurli chiroq qilib ham yubordik Alloh tomonidan berilajak katta fazl jannat haqida xush xushxabar bering kofirlarga va munofiqlarga bo'yin sunmang va ularning aziyatlariga parvo qilmang hamda Allohga tavakkul qiling Allohning o'zi yetarli vakil himoyachidir ey mu'minlar qachonki sizlar mo'minalarni nikohingizga olsangiz-u, so'ngra ularga tegishdan ilgari ularni taloq qilsangiz, u holda sizlar uchun ularning zimmasida sanaydigan idda yo'qdir. Bas sizlar ularni ozgina moddiy bahramand etib, chiroyli kuzatish bilan kuzating. ey payg'ambar albatta biz sizga mahrlarini bergan juftlaringizni Alloh sizga o'lja qilib bergan qo'l ostingizdagi cho'ralaringizni siz bilan birga hijrat qilgan amakingizning qizlarini va ammalaringizning qizlarini tog'angizning qizlarini va xolalaringizning qizlarini yana har qanday mo'mina ayolni agar u o'zini payg'ambarga tortiq etsa-yu payg'ambar uni mahrsiz o'z nikohiga olishni istasa mazkur ayollarni siz uchun halol qildik mahrsiz uylanish barcha mo'minlar uchun emas xolis siz uchundir biz mo'minlarga juftlari va qo'l ostilaridagi cho'rilari haqida farz qilgan hukmlarimizni albatta bilamiz bu sizga tanglik bo'lmasligi uchundir Alloh mag'firatli va rahimli zotdir siz ulardan o'zingiz xohlaganingizni qoldirib xohlaganingiz bilan ham yostiq bo'lursiz birga tunarsiz o'zingiz chetlatgan ayollaringizdan birortasini ham yostiqlikka istasangiz sizga hech qanday gunoh bo'lmas bu ularning ko'zlari quvonishiga g'amgin bo'lmasliklariga va siz ularga ato etgan narsaga barchalari rozi bo'lishlariga yaqinroq yo'ldir Alloh sizlarning dillaringizdagi narsani ham bilur Alloh bilimdon va halim zotdir ey muhammad siz uchun bundan so'ng ayollar ya'ni uylanishingiz halol bo'lmas garchi ularning boshqa xotinlarning husni sizni qiziqtirsa ham ularni o'z ayollaringizga almashtirish ham halol bo'lmas illo qo'l ostingizda bo'lgan cho'rilar haloldir Alloh barcha narsa ustidan kuzatib turuvchi zot ey iymon keltirganlar payg'ambarning uylariga faqat sizlarni biror taomga chaqirilsagina kiringiz o'shanda ham unga erishishga ko'z tutib turmangiz balki chaqirilganingizda kiringiz va taomdan so'ng gapga berilib ketmay tarqalingiz zero bu payg'ambarga ozor berur u esa sizlardan iymanar Alloh haq gapdan tortinmas qachonki sizlar ulardan payg'ambar ayollaridan biror narsa so'rasangiz parda ortidan so'rangiz mana shu sizlarning dillaringiz va ularning dillariga nisbatan ham tozaroq ishdir sizlar uchun Allohning payg'ambariga azor berish va undan keyin ayollariga uylanishingiz aslo mumkin emasdir chunki bu Alloh nazdida ulkan gunohdir agar sizlar biror narsani oshkor qilsangiz ham yoki yashirsangiz ham albatta Alloh barcha narsani biluvchi zotdir payg'ambarning ayollari o'z otalariga o'g'illariga og'a inilariga og'a inilarning o'g'illariga opa singillarning o'g'illariga mu'mina ayollarga va qo'l ostilaridagi cho'rilarga hijobsiz ko'rinishlarida ularga gunoh yo'qdir ey payg'ambar ayollari Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh barcha narsaga shohid guvohdir albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat ayturlar ey mo'minlar sizlar ham unga salovat va salom aytingiz albatta Alloh va uning payg'ambariga azor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham oxiratda ham la'natlar va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Mo'min va mo'minalarga qilmagan gunohlari bilan ozor beradigan kimsalar bo'xton va aniq gunohni o'zlariga olgan bo'lurlar ey payg'ambar xotinlaringizga qizlaringizga va mo'minlarning xotinlariga ayting ustlariga yopinchiqlarini tashlab olsinlar mana shu ularning kim ekanliklari tanilib ozorlanmasliklari uchun eng yaqin vositadir Alloh mag'firatli va rahimli zotdir qasamki agar munofiqlar dillarida buzuqlik bo'lgan kimsalar va Madinada mishmish tarqatib yuruvchilar o'z qilmishlaridan tiyilmasalar albatta biz sizni ularga qarshi qo'zg'aturmiz so'ngra ular madinada oshchilikdan boshqasi siz bilan yonma yon tura olmay qolurlar la'natga duchor bo'lgan hollarida u paytda ular qayerda topilsalar ushlanurlar va qirib tashlanurlar bu ilgari o'tgan zotlar xususidagi Allohning yo'lidir. Allohning yo'liga esa sira o'zgartirish topmassiz. Odamlar sizdan qiyomat qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U haqdagi ma'lumot faqat Allohning huzuridadir deb ayting. qayerdan bilursiz ehtimol qiyomat yaqinda bo'lar albatta Alloh kofirlarni la'natladi va ular uchun do'zaxni tayyorlab qo'ydi ular na biror do'st va na biror yordamchi topmagan hollarida u joyda mangu qolurlar yuzlari olovda aylantiriladigan kunda ular koshki edi Allohga itoat etganimizda payg'ambarga itoat etganimizda derlar yana ular parvardigoro darhaqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'yin sundik bas ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar parvardigora ularga azobni ikki hissa qilib bergin va ularni katta la'nat bilan la'natlagin derlar ey mo'minlar sizlar Musoga ozor bergan kimsalar kabi bo'lmangiz bas Alloh Musoni ular aytgan narsa ayblardan oqladi Alloh nazdida u obro'li kishi edi ey mo'minlar Allohdan qo'rqingiz va to'g'ri so'zlangiz shunda Alloh ishlaringizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat etar kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa bas u ulug' yutuq muvaffaqiyatga erishibdi biz bu omonatni chin bandalik omonatini osmonlarga yerga va tog'larga taklif etdik ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar inson esa uni o'z zimmasiga oldi darhaqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodondir Alloh munofiq va munofiqalarni mushrik va mushrikalarni jazolash uchun hamda mu'min va mu'minalarning tavbalarini qabul qilish uchun bu omonatni inson zimmasiga yukladi Alloh mag'firatli va rahimli zot Saba surasi Makkada nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Saba Yaman diyoridagi qadimiy shahar nomi. Unda Bilqis ismli malika hukmdor bo'lgan va Sulaymon alayhissalom bilan o'rtalarida kechgan mojarolar to'g'risida Naml surasida bayon qilindi. bu surada mazkur saba qabilasining noshkurliklari sababli noz ne'matlardan mahrum bo'lgani Davud va sulaymon alayhissalom qissalari haq bilan botilning o'zaro kurashi ezgulikka berilajak ajru savoblar yovuzlikka atalgan uqubat va jazolar to'g'risida oyatlar bayon etilgan ayniqsa jinlar ham inson kabi g'aybiy sirlarni bilmasligi to'g'risidagi muhim ma'lumotlar ushbu surada o'z aksini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan hamd Allohga xosdir u shunday zotki osmonlardagi va yerdagi bor narsa unikidir oxiratda ham hamd faqat unga xosdir u hakim hikmatli va xabir xabardordir u yerga kiradigan narsalarni ham undan chiqadigan narsalarni ham samodan tushadigan narsalarni ham unga ko'tariladigan narsalarni ham bilur u rahimli va mag'firatlidir kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat kelmas dedilar ayting yo'q g'aybni biluvchi Rabbimga qasamki shak shubhasiz u qiyomat sizlarga kelur osmonlar va yerdagi bir zarra misolicha undan ham kichik yoki katta biror narsa undan maxfiy bo'lmas va albatta u aniq kitobda lavhul mahfuzda mavjuddir toki Alloh iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni mukofotlashi uchun qiyomat qoyim bo'lur ana o'shalar uchun mag'firat va jannatda farovon rizq bordir oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yurgan kimsalar uchun alamli azob jazosi bordir ey muhammad ilm berilgan zotlar sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan Qur'onning haq kitob ekanini va u kitob yoki Alloh qudratli va hamdga loyiq zotning yo'liga hidoyat qiladi deb bilurlar. Kofir bo'lgan kimsalar derlar: sizlarga chirib, titilib, bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan vaqtingizda albatta sizlar yana yangitdan yaratilursiz deb xabar beradigan bir kishini muhammadni ko'rsataylikmi u Alloh sha'niga yolg'on to'qidimi yoki unda jinnilik bormi dedilar yo'q balki oxiratga ishonmaydiganlar do'zaxdagi azobda va hidoyatdan uzoq zalolatdadir axir ular oldilaridagi va ortlaridagi atroflaridagi narsalarga osmonu zaminga boqmaydilarmi agar biz xohlasak ularni yerga yuttirib yuborurmiz yoki ustilariga osmondan parchalar tushirurmiz albatta bunda har bir Allohga iymon va ixlos bilan qaytuvchi banda uchun alomat bordir biz dovudga ulug' fazl martaba ato etdik ey tog'lar va qushlar dovud bilan birga tasbeh aytingiz yana uning uchun temirni xamirdek muloyim qilib qo'ydik dovudga dedik sovutlar yasagin va ularni yasashda me'yorni bilgin ey Davud oilasi yaxshi amal qilingiz zero men qilayotgan yaxshi yomon amallaringizni ko'rib turuvchidirman Sulaymonga ertalab bir oylik kechki payt bir oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sundirdik va uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik yana jinlardan ham parvardigorining izni bilan uning qo'l ostida ishlaydigan jinlarni bo'yin sundirib qo'ygandirmiz ulardan kim bizning amrimizdan chetlasa biz unga o't azobidan tottirib qo'yurmiz ular sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni mehroblar ibodatxonalar timsollar haykallar suratlar hovuzlar kabi katta laganlar va o'choqlarga o'rnashuvchi qozonlarni yasab berurlar ey Davud oilasi bu ne'matlarning shukronasi uchun amal ibodat qilingiz bandalarim orasida Allohga shukr qiluvchisi ozdir bas qachonki biz unga Sulaymonga o'limni hukm qilganimizda uning o'limiga faqat hassasini yeyayotgan kemiruvchi qurtgina dalolat qildi bas qachonki u qulab tushgach jinlar aniq bildilarki agar ular g'aybni biluvchi bo'lganlarida bu xor qiluvchi azobda mehnatda uzoq muddat qolmagan bo'lar edilar saba aholisi uchun o'z maskanlarida Allohning fazliga doir bir alomat bor edi o'ng tomon ham so'l tomon ham bog'roq bo'lib biz ularga parvardigoringiz rizqidan bahramand bo'lingiz va unga shukr qilingiz shahringiz pokiza shahar parvardigoringiz mag'firatli parvardigordir degan edik bas ular shukurdan yuz o'girgach biz ularning ustiga to'g'on bilan to'sib qo'yilgan selni ochib yubordik va ularning bog'larini achchiq mevali yulg'unzor va siyrak butazor bog'larga aylantirib qo'ydik kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik biz kofirdan o'zga kimsaga jazo berarmidik biz ular bilan o'zimiz muborak qilgan shaharlarning orasida ko'rinib turadigan qishloqlarni barpo qilib ular orasida yurish masofasini ham o'lchab ularga bu qishloqlarda kechalari ham kunduzlari ham tinchgina yuraveringiz degan edik ular esa bu ne'matlarga noshukurlik qilib parvardigoro safarlarimiz orasidagi masofani yiroq qilgin deyishib o'zlariga zulm qildilar bas biz ularni odamlar og'zidagi cho'pchakka aylantirib qo'ydik va ularni bo'lib bo'lib tashladik albatta bunda har bir sabrli va shukr qiluvchi inson uchun alomatlar bordir darhaqiqat iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olurman degan gumonini ro'yobga chiqardi bas saba qabilasi iblisga ergashdilar faqat bir guruh mo'minlargina qoldilar iblisning ular ustidagi hukmronligi faqat oxiratga iymon keltiradigan kishilarni undan oxiratdan shubhada turgan kimsalardan ajratib olishimiz uchun bo'ldi Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir ey Muhammad mushriklarga ayting sizlar Allohdan o'zga ilohlar deb gumon qilgan butlaringizga iltijo qilaveringiz ular na osmonlarda va na yerda bir zarra vaznicha narsaga ega emasdirlar va ular uchun sheriklik ham yo'qdir hamda ulardan unga biror madadkor ham yo'q va kerak ham emasdir qiyomat kuni Alloh huzurida faqat u izn bergan kishilarning shafoati oqlovigina foyda berur to qachonki izn berilib dillaridan qo'rquv ketkazilgach ular bir birlariga parvardigoringiz nima dedi izn berdimi deb savol qilishib haqni aytdi shafoatga izn berdi u oliy va buyuk zotdir deb javob qilurlar ey muhammad mushriklarga ayting kim sizlarni osmonlardan va yerdan rizqlantirur javobini ham o'zingiz berib Alloh deng bizlar yoki sizlar esa hidoyat uzradirmiz yoki aniq zalolatdadirmiz ayting biz qilgan gunoh to'g'risida sizlar mas'ul bo'lmassiz va sizlar qilayotgan amallar to'g'risida bizlar mas'ul bo'lmasmiz ayting Rabbimiz qiyomat kuni o'rtamizni jamlar so'ngra o'rtamizda haqiqat adolat bilan hukm qilur faqat ugina adolat bilan hukm qiluvchi va haqiqatni biluvchidir. Ayting, ey mushriklar, sizlar unga Allohga qo'shib olgan sheriklaringizni menga ko'rsatingizchi? Yo'q, balki Allohning o'zigina qudratli va hikmatli zotdir. Ey Muhammad biz sizni haqiqatan barcha odamlarga xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bo'lgan holingizda payg'ambar qilib yubordik lekin odamlarning aksariyati bu haqiqatni bilmaslar ular agar rostgo'y bo'lsangiz aytingizchi mana shu va'da qiyomat qachon bo'ladi derlar ayting sizlar uchun shunday bir kunning va'dasi borki undan biror soat orqaga ham ilgariga ham sura olmassiz kofir bo'lgan kimsalar bizlar bu qur'onga ham undan oldingi kitoblarga ham sira iymon keltirmaymiz dedilar ey muhammad agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kuni parvardigor huzurida tik turguzib qo'yilib bir birlariga gap qaytarayotganlarini ko'rsangiz edi o'shanda zaif sanalgan kimsalar mutakabbir kimsalarga o'z peshvolariga agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar albatta mo'minlar bo'lar edik deydilar mutakabbir bo'lganlar qiyomatda zaif sanalganlarga sizlarga hidoyat kelganidan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi yo'q o'zlaringiz jinoyat qiluvchi edingiz derlar zaif sanalganlar mutakabbir bo'lganlarga yo'q kecha va kunduzgi makr sizlarda bor edi o'shanda sizlar bizlarni Allohga kofir bo'lishga va unga teng sheriklar qilishga buyurar edingiz deydilar azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular ichlarida nadomat qiladilar va kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlarni solur ularga dunyoda qilib o'tgan qilmishlariga yarashagina jazo berilar biz qaysi bir qishloqqa biror ogohlantiruvchi payg'ambar yubormaylik albatta u joyning maishat parastlari biz sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirmiz deganlar yana ular bizlarning mollarimiz va farzandlarimiz ko'proq binobarin bizlar azoblanuvchi emasmiz dedilar ey muhammad ularga ayting albatta rabbim o'zi xohlaganlarning rizqini keng qilur va o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilur lekin ko'p odamlar buni bilmaslar na mollaringiz va na farzandlaringiz sizlarni bizning dargohimizga yaqin qiluvchi emasdir faqat iymon keltirgan va solih amallar qilgan zotlar aynan o'shalargagina qilgan amallari sababli necha barobar mukofot bordir va ular jannatdagi ko'shklarda osoyishtalikda bo'lurlar bizning oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yuradigan kimsalar ular azobga hozir qilinuvchidirlar ayting albatta Rabbim bandalaridan o'zi xohlaganiga rizqni keng qilur va o'zi xohlaganiga rizqni tang qilur biror narsani muhtojlarga xolis ehson qilsangiz bas Alloh uning o'rnini to'ldirur u rizqlantiruvchilarning yaxshisidir eslang Alloh ularning mushriklarning barchalarini to'plab so'ngra farishtalarga ana u mushriklar sizlarga ibodat qiluvchi bo'lganmidilar deydigan kunda farishtalar pok parvardigoro ular emas o'zing bizlarning do'stimizdirsan ha ular jinlarga ibodat qilar edilar ularning aksariyati ularga iymon keltiruvchidirlar derlar bas bu kunda biringiz biringizga na foyda va na zarar yetkazishga ega bo'lmas va biz zolim bo'lganlarga o'zlaringiz yolg'on degan do'zax azobini totib ko'ringiz dermiz qachonki ularga bizning oyatlarimiz aniq holda tilovat qilinsa ular bu muhammad faqat sizlarni ota bobolaringiz ibodat qilib o'tgan narsalardan to'smoqchi bo'lgan kimsadir derlar va bu qur'on faqat to'qilgan bir bo'xtondir derlar kofir bo'lganlar ularga haqiqat qur'on kelgan vaqtda u haqda bu aniq sehrdan boshqa narsa emas dedilar holbuki isodan keyin biz ularga o'qib o'rganadigan kitoblarni keltirgan emasmiz va ularga sizdan avval biror ogohlantiruvchi payg'ambar ham yuborgan emasmiz ulardan ilgari o'tgan ummatlar ham o'z payg'ambarlarini inkor etgan edilar holbuki makka mushriklari biz ularga ato etgan ne'matlarning o'ndan biriga ham yetganlari yo'q bas o'shalar mening payg'ambarimni inkor etishgach mening e'tirozim qanday bo'lgan edi shular haqida eslab ko'ring ey muhammad mushriklarga ayting men sizlarga faqat birgina narsani Alloh uchun juft holda va yakka holingizda turishga so'ngra tafakkur qilingiz deb nasihat qilurman. Sohibingiz Muhammadda hech qanday jinnilik yo'qdir. u faqat qattiq azob oldidan sizlarga yuborilgan bir ogohlantiruvchi payg'ambardir xolos ayting men sizlardan payg'ambarligim uchun ajr haq so'ramayman bas u sizlarga bo'la qolsin mening ajrim faqat Allohning zimmasidadir u barcha narsaga gapimning rost ekaniga ham guvohdir ayting albatta Rabbim botillikni haqiqat Qur'on oyatlari bilan chetga uloqtirur. U g'ayb narsalarni aniq biluvchidir. Ayting, haqiqat Qur'on keldi. Soxtalik qaytadan shirkni boshlay olmas va uni asliga ham qaytara olmas. Ayting, agar men yo'ldan ossam bas, faqat o'z zararimga ozurman. va agar hidoyat topsam ham Rabbim menga qilayotgan vahiy sababliginadir. Albatta, u qalb va tillardagi gaplarni eshituvchi va bandalariga yaqindir. Ey Muhammad, agar siz mushrik va kofirlarni dahshatga tushgan, yo'qolishning iloji yo'q va yaqin bir makondan do'zax sari olib ketalayotgan paytlarida ko'rsangiz edi o'sha kunda ular iymon keltirdik deydilar yiroq bir joydan tavbaga erishish qayoqda ekan ularga holbuki ular ilgari dunyoda unga kofir bo'lgan edilar holbuki ular yiroqdan turib g'aybga oxiratga tosh otar edilar mana endi xuddi ulardan oldingi ham fikrlariga qilingani kabi ular bilan istaydigan narsalari iymon o'rtasi to'sib qo'yildi zero ular dunyoda shak shubhada edilar Fotir surasi Makka da nozil qilingan 45 oyatdan iborat. Fotir so'zi ilk bor yaratuvchi degan ma'noni bildiradi. Surada Allohning cheksiz ilmi va qudratiga dalolat qiluvchi aqliy dalillar, farishtalar, dunyo va oxirat, kufr va iymon tajovuzkorlik va boshqalar to'g'risida ma'lumotlar mavjud mehribon va rahimli Alloh nomi bilan hamd osmonlar va yerning ilk bor yaratuvchisi hamda farishtalarni ikki uch to'rt qanotli elchilar qiluvchi Allohgadir. U yaratgan narsalarida nimani xohlasa, o'shani ziyoda qilur. Albatta, Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh odamlar uchun qaysi bir rahmatni ochib, ravona qilib qo'ysa, bas uni tutib qoluvchi bo'lmas va nimani tutib qolsa bas undan so'ng uni bandalarga yuboruvchi bo'lmas u aziz va hakimdir ey insonlar sizlarga ato etgan Allohning ne'matini eslangiz sizlarga osmonu zamindan rizq beradigan Allohdan o'zga yaratuvchi bormi undan o'zga iloh yo'q bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz ey muhammad agar mushriklar sizni inkor etsalar bas bilingki sizdan avvalgi payg'ambarlar ham inkor etilgandirlar barcha ishlar albatta Allohga qaytarilur ey insonlar albatta Allohning va'dasi haqdir bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin yana sizlarni aldamchi shayton aldab qo'ymasin albatta shayton sizlarga dushmandir bas uni dushman tutingiz u o'z firqasini o'ziga ergashganlarni dozaq ahli bo'lishga da'vat qilur kofir bo'lgan kimsalar uchun oxiratda qattiq azob bordir iymon keltirgan va solih amallarni qilganlar uchun esa mag'firat va katta mukofot bordir axir qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'rsatilib uni go'zal ish deb o'ylagan kimsa hidoyat topgan zot kabi bo'larmidi zotan Alloh o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur bas ey muhammad ularga hasratlar chekib joningiz chiqib ketmasin albatta Alloh ularning qilayotgan sir sinoatlarini biluvchidir Alloh shamollarni yuborib bulutni qo'zg'atgach biz uni o'lik shaharga haydab u bilan o'lgan yerni tiriltirdik qiyomatda qayta tirilish ham shu tarzdadir kimki qudratni istaydigan bo'lsa bas barcha qudrat Allohnikidir. Har bir yoqimli so'z uning huzuri sari solih amalni esa Alloh o'z dargohiga ko'tarur yomonliklar bilan makr qiladiganlar uchun qattiq azob bordir va ularning makrlari ham halok bo'lur behuda ketur Alloh sizlarni odamni tuproqdan so'ngra uning naslini nutfadan yaratib keyin sizlarni juft juft erkak ayol qilib qo'ydi har bir ayolning homilador bo'lishi va ko'zi yorishi faqat uning ilmi bilan bo'lur biror uzoq umr ko'ruvchining umri uzaytirilgan bo'lsa yoki umridan kamaytirilgan bo'lsa albatta u kitobda lavhul mahfuzda bitilgan bo'lur albatta bu Allohga osondir. Ikki dengiz suvi teng bo'lmas. Bunisi chuchuk, totli va yutumli, unisi esa sho'r, nordondir. Sizlar u ikkisining har biridan yangi go'sht, baliq yeysiz va taqadigan zeb zinat chiqarib olursizlar. Allohning fazlidan rizqidan istashingiz uchun suvni yorib ketayotgan kemalarni ko'rasiz shoyat shunday ne'matlari uchun Allohga shukr qilsangiz Alloh kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur u quyosh va oyni ham sizlar uchun bo'yin sundirib qo'ygandir har biri muayyan muddatgacha sayrda bo'lur ana shu sizlarning rabbingiz Allohdir podshohlik ham faqat unikidir ey mushriklar sizlar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsa soxta ma'budalaringiz esa xurmo danagining pardasicha narsaga ham ega emasdir agar sizlar ularni chorlasangiz chaqiriqlaringizni eshitmaslar eshitganlarida ham sizlarga javob qila olmaslar va qiyomat kunida shirklaringizni inkor qilurlar ey muhammad sizga xabardor zotdek Allohdek hech kim xabar bera olmas ey insonlar sizlar Allohga muhtojdirsiz Alloh esa albatta g'ani behojat va hamid hamdga loyiq zotdir agar u xohlasa sizlarni yer yuzidan ketkazib o'rningizga yangi bir xalqni keltirur bu ish Allohga qiyin emasdir qiyomat kunida hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga insonning yukini gunohini ko'tarmas agar og'ir gunoh egasi o'z yukiga gunohini ko'tarishga chorlansa garchi chorlanuvchi qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsa yuklatilmas ey muhammad siz faqat parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqadigan va namozni barkamol ado etadigan zotlarnigina ogohlantira olursiz kimki gunohdan poklansa u faqat o'zi uchun poklangan bo'lur qaytish faqat Alloh huzurigadir ko'r bilan ko'ruvchi barobar bo'lmas zulmatlar bilan nur ham soya bilan jazirama ham barobar bo'lmas tiriklar mo'minlar bilan o'liklar kofirlar ham barobar bo'lmas albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga eshittirur ey muhammad siz qabrlardagi kimsalarga qalbi o'liklarga gapingizni eshittira oluvchi emasdirsiz siz faqat ogohlantiruvchidirsiz albatta biz sizni haq din bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik har bir ummat ichida ham albatta bir ogohlantiruvchi payg'ambar o'tgandir agar mushriklar sizni inkor etsalar bas bilingki ulardan avvalgilar ham payg'ambarlarni inkor etganlar holbuki payg'ambarlari ularga aniq mo'jizalar ilohiy sahifalar va nurafshon kitob keltirgan edilar so'ngra kofir bo'lganlarni kufrlari sababli ushladim jazoladim bas mening inkorim azobim qanday bo'ldi Alloh osmondan suv yomg'ir qor yog'dirib u bilan ranglari turli bo'lgan mevalarni chiqarganini ko'rmadingizmi yana tog'larning oq qizil rang barang yo'llisi ham tim qorasi ham bordir shuningdek odamlar jonivorlar va chorva hayvonlari orasida ham har xil ranglilari bordir bandalari orasida Allohdan ulamolargina qo'rqarlar haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatlidir Allohning kitobini tilovat qiladigan namozni barkamol ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora ehson qiladigan zotlar sira kasod bo'lmaydigan tijoratdan ajru savob bo'lishidan umidvordirlar zero Alloh ularning ajrlarini komil qilib berur va o'z fazlini ularga yanada ziyoda qilur albatta u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir ey muhammad biz sizga vahiy qilgan kitob qur'on o'zidan avvalgi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi haqiqat kitobdir albatta Alloh o'z bandalaridan ogoh va ishlarini ko'rib turuvchidir. So'ngra biz bu kitobga bandalarimizdan o'zimiz tanlagan kishilarni ummatingizni voris qildik. Bas ularning orasida unga amal qilmay o'z joniga gunoh qilib jabr qiluvchi ham bor ularning orasida o'rtacha amal qiluvchi ham bor va ularning orasida Allohning izni bilan mudom yaxshiliklarda o'zib ketuvchi ham bordir ana o'sha Qur'onga voris bo'lish yoki tanlanish yoxud o'zish katta fazldir ular mangu yashaydigan jannatlarga kirurlar va oltin bilaguzuklar va marjonlar bilan bezangan bo'lurlar u joyda ularning liboslari harir ipak bo'lur jannatga kirgan chog'larida deydilar bizlardan qayg'uni ketkazgan zot Allohga hamd aytamiz darhaqiqat rabbimiz mag'firatli va shukur sohibidir u o'z fazli bilan bizlarni shunday mangu turadigan diyorga tushirdiki u joyda bizlarga na mashaqqat yetar va u joyda bizga na charchoq yetar kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki na ularga hukm qilinib o'la olurlar va na ulardan jahannam azobi yengillatilur har bir kofirni mana shunday jazolarmiz ular u joyda parvardigoro bizlarni azobdan chiqargin bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha yaxshi amallarni qilaylik deb faryod qilurlar axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi uchun eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Bas endi jazolaringizni totaveringiz zolimlar kofirlar uchun yordamchi bo'lmas albatta Alloh osmonlar va yerning g'aybini sirlarini biluvchidir haqiqatan u dillardagi bor narsani ham aniq biluvchidir u sizlarni yerda xalifa qilib qo'ygan zotdir bas kim kofir bo'lsa uning kufri faqat o'zining zarariga bo'lur kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga parvardigor huzurida faqat g'azabnigina ziyoda qilur kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga faqat ziyonnigina ziyoda qilur ey muhammad mushriklarga ayting xabar beringizchi sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan ma'budalaringiz yerdagi biror narsani yaratganmi yoki ularning osmonlarni yaratishda sherikligi bormi yoxud biz ularga biror kitob ato etdikmiki ular undan hujjatlarni topsalar menga shularni ko'rsatingiz yo'q zolimlar bir biriga faqat aldovni va'da qilurlar albatta Alloh osmonlar va yerni zavol topishlaridan saqlab turar agar zavolga yuz tutsalar u zotdan so'ng hech kim ularni saqlay olmas darhaqiqat u halim va mag'firatli zotdir makka kofirlari agar ularga biror ogohlantiruvchi payg'ambar kelsa albatta unga ergashib har qanday ummatlardan ham hidoyat topuvchiroq bo'lishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichgandilar bas ularga ogohlantiruvchi payg'ambar kelgach bu ularni yanada hidoyatdan uzoqlashtirdi yerda mutakabbirlik qilgan va payg'ambarga qarshi yomon makr qilgan hollarida shunday bo'ldi yomon makr esa faqat o'z egalarini o'rab olur halok qilur bas ular faqat avvalgilarning yo'llariga jazolariga ko'z tutmoqdalar bas Allohning sunnatiga olam uchun joriy qilgan qonuniga sira o'zgartirish topmassiz va Allohning sunnatiga sira almashtirish ham topmassiz axir ular yerda sayr qilib o'zlaridan oldingi dinsizlarning oqibati qanday bo'lganini ko'rmaydilarmi holbuki ular bulardan makka mushriklaridan ko'ra quvvatliroq edilar na osmonlarda va na yerda Allohni ojiz qoldiruvchi narsa yo'qdir zotan u bilim va qudrat egasidir agar Alloh odamlarni ular qilgan gunohlari bilan jazolasa edi yer ustida biror jonivorni qo'ymagan bo'lar edi lekin u ularni jazolashni belgilangan muddatgacha qiyomat kunigacha kechiktirur bas o'sha muddat kelgach esa ogoh bo'lingizki albatta Alloh bandalarini ko'rib turuvchi zotdir yosin surasi makkada nozil qilingan 83 oyatdan iborat yosin so'zi tafsirida ey inson ey muhammad ey sayyid kabi rivoyatlar bor surada muhammad alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanliklari iso alayhissalom tomonidan antokiyaga vizantiyaning qadimiy shahriga yuborilgan elchilarning ko'rgan kechirganlari habib an najjor ismli shaxsning iymon yo'lida qurbon bo'lishi quyosh oy yulduzlarning ilohiy qonuniyat asosida faoliyat ko'rsatib turishi shuningdek jannat va dozaq ahlining qiyomat kunidagi holatlari tavhid qayta tirilish haqligiga dalolat qiluvchi oyatlar bayon etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan yo sin ey muhammad ushbu hikmatli qur'on bilan qasam yod etamanki haqiqatan siz payg'ambarlardandirsiz siz to'g'ri yo'ldadirsiz bu qur'on qudratli va rahimli Allohning nozil qilgan kitobidir toki ota bobolari ogohlantirilmay g'ofil bo'lib qolgan qavmni ogohlantirgaysiz ularning ko'plariga kufrda bo'lurlar degan lafz muqarrar bo'lgandir abbas ular iymon keltirmaslar darhaqiqat biz ularning bo'yinlariga kishanlarni solib qo'ydik ular kishanlar to iyaklarigachadir bas ular kekkayuvchidirlar yana ularning oldilaridan bir to'siq parda ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik bas ular ko'ra olmaslar ey muhammad siz ularni ogohlantirdingizmi yoki ogohlantirmadingizmi ularga barobardir iymon keltirmaslar siz faqat zikr qur'onga ergashgan va rahmondan g'oyibona qo'rqqan kishilarnigina ogohlantira olursiz bas o'shalarga mag'firat va ulug' mukofot jannat xushxabarini bering albatta biz o'liklarni tiriltirurmiz va ularning o'limidan oldin yuborgan amallarini hamda qoldirgan asoratlarini ommaga foydali yoki zararli ishlarini yozib qo'yurmiz biz aniqlab beruvchi imom lavhul mahfuzda barcha narsani hisobga olganmiz ey muhammad siz ularga qishloq ahlini u joyga elchilar kelgan paytini misol keltiring o'shanda biz ularga iso orqali ikkita elchini yuborganimizda ular ikkisini yolg'onchiga chiqarishgach uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik bas uchchala elchi antokiya ahliga haqiqatan biz sizlarga iymonga da'vat qilish uchun yuborilgan elchilarmiz dedilar ular sizlar ham xuddi bizga o'xshagan odamlarsiz rahmon Alloh biror narsa vahiy nozil qilgani yo'q sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz dedilar elchilar aytdilar Rabbimiz bilurki bizlar albatta sizlarga yuborilgan elchilardirmiz bizlarning zimmamizda faqat Allohning vahiysini sizlarga aniq yetkazishgina bordir ular dedilar bizlar sizlardan shumlanmoqdamiz qasamki agar da'vatlaringizni to'xtatmasangiz sizlarni albatta toshbo'ron qilurmiz va sizlarga biz tomondan alamli azob yetar elchilar aytdilar shumlanishingiz sababi o'zlaringiz bilandir sizlarga nasihat qilinsa shumlanasizlarmi yo'q sizlar haddan oshgan qavmdirsiz shu payt bir kishi shaharning chekka joyidan shoshgancha kelib dedi ey qavmim bu elchilarga ergashingiz o'zlari hidoyatda bo'lgan va sizlardan haq so'ramaydigan zotlarga ergashingiz